23 skirsnis Klausyk, Maksimilianai, man baisiai tavęs gaila. Taip gaila, kad jeigu neišgydysiu tavęs per mėnesį, lygiai per mėnesį, gerai įsidėmėk mano žodžius. Aš pats pastatysiu tave prieš užtaisytus pistoletus arba prieš taurę nuodų, patikimiausių itališkų nuodų, patikimesnių ir greičiau veikiančių už tuos, kurie nužudė Valentiną. Prižadate? Taip nes aš žmogus, kuris taip pat norėjo mirti ir dažnai net nelaimė atitolus nuo manęs, svajodavau apie amžino miego palaimą. O, jūs man tikrai prižadate, grafė, it apsvaigęs šuko Maksimilianas. Neprižadu, bet prisiekiu, tari Montekristas pakeldamas ranką. Prisiekite savo garbę, kad po mėnesių, jeigu aš nenusiraminsiu, Galėsiu pasielgti kaip tinkama su savo gyvybė ir nesvarbu, kaip pasielgčiau, nevadinsite manęs nedėkingu. Lygiai po mėnesių, Maksimilianai, lygiai po mėnesių ši data šventa. Nežinau, ar tu apie ją pagalvojai. Šiandien rugsėjo penktoji. Šiandien sukanka lygiai dešimt metų, kai aš išgelbėjau tavo tėvą, kuris taip pat norėjo mirti. Morelis pagrebė grafo ranką ir pabučiavo. Grafas nesigynė, tartum suprasdamas, kad ši pagarba pelnyta. Po mėnesio tarė Montekristas, mudu sėdėsime už stalo ir ant jų gulės geri ginklai ir neskausminga mirtis. Bet už tai, ar prižadi man laukti tos dienos ir gyventi? Aš irgi prisiekiu, sušuko Morelis. Montekristas prisitraukė jį ir stipriai apkabino. Nuo šiol tu gyvensi pas mane, tarė jis, užimsi haidai skambarius, o dukterį man pavaduos sūnus. O kur haidai? paklausė Morelis. Šiąnakt jie išvyko. Jie jūs paliko? Ne, ji manęs laukia. Taigi pasiruoš persikelti į Elizėjaus laukus ir iš čia mane išvesk taip, kad niekas nematytų. Maksimilianas nulenkė galvą, paklusniai kaip vaikas arba kaip apaštalas. 33 skyrius. Dalybos. Saint-Germain-de-Pre gatvės viešbutyje, kurį Alberas de Murseras buvo parinkęs motinai ir savo, Visas antras aukštas, tai yra atskiras nedidelis butas, buvo išnuomotas gana paslaptingai žmogystai. Tai buvo vyras, kurio veido jam įeinant ar išeinant net šveicorius negalėdavo žiūrėti. Žiemą jis įkiždavo smakrą į raudoną šaliką, kokius dėvi gerų namų vežėjai, laukdami savo pauno prie teatro durų, o vasarą visuomet šluostydavosi nosį, kaip tik praeidamas pro šveicoriaus kamaraitę. Reikia pasakyti, kad visai nepagal įsigalėjusius papračius to žmogystos niekas per daug nepersekiojo. Gandai, jog tas nepažįstamasis esas labai aukštas pareigūnas, turys plačių ryšių, neleido kėsintis į jo paslaptį. Atsirasdavo jis paprastai visada tuo pačiu laiku, tik retkarčiais truputį anksčiau ar vėliau, bet kone visuomet žiemą ir vasarą pareidavo į savo butą apie ketvirtą valandą ir nei kartų jame nebuvo nakvojęs. Pusė ketvirtaus žiemą nekalbi tarnaitį, tvarkantį jo butą, užkurdavo žiedinį. Pusė ketvirtaus vasarą ta pati tarnaitį parneždavo ledų. Kaip jau sakėme, ketvirtą valandą parvykdavo paslaptingasis gyventojas. Po 20 minučių prieš namą sustaudavo karietą, iš jos išlipdavo juodai arba tamsiai mėlynai apsirengusi, ant veido visuomet užsileidusi tankų šydą moteris. Kaip šešėlis praslinkdavau jį pro šveicariaus kamaraitę ir užlipdavau aukštyn taip, kad nei viena pakopa nesugirždėdavo nuo lengvų jos žingsnių. Niekas nekartų nepaklausė, kur ji eina. Taigi jos veidas, kaip ir nepažįstamojo veidas, buvo nematytas abiems sargams, pavyzdingiems durininkams, kurie galbūt vienintelį milžiniškoje sostinė šveicarių brolyjoje buvo tokie diskretiški. Savaime aišku, ji lipdavo tik į antrą aukštą – Sutartų ženklų tyliai pasibelsdavo, duris atsidarydavo, paskui vėl aklinai užsidarydavo ir viskas. Išeidavo iš namų taip pat kaip ir įeidavo. Nepažįstamoji išeidavo pirmutinį, vis taip pat užsileidusi ant veido šydą ir seisdavo į karietą, kuri dengdavo tai viename gatvės gale, tai kitame. Po 20 minučių išeidavo ir nepažįstamasis, įsigniaubęs į šaliką arba šluosydamasis nosį ir taip pat dengdavo. Kita diena po Montekristo apsilankimo pas Danglarą ir Valentinos laidotuvių paslaptingasis gyventojas parėjo ne ketvirtą valandą po piet, kaip visados, bet apie dešimtą ryto. Beveik tuoj pat privažiavo samdytą karietą ir užsidengusi veidą dama greitai užlipo laiptais aukštyn. Durys atsidarė ir užsidarė. Dar nespėjus durims užsidaryti dama šūktelėjo, Liusienai, draugė mano – Taip šveicorius, netyčia išgirdęs tą šūktelėjimą, sužinojo, kad jo gyventojo vardas Liusienas, bet kadangi buvo pavyzdingas šveicorius, tai davė savo žodį nesakyti to net žmonai. Kas atsitiko brangioji, paklausė tas, kurio vardą sutrikus ir skubėdama išdavė šydų užsidengusi dama. Sakykite, nedelskite. Draugė, ar galiu jumis pasitikėti? Aišku, Tai jūs žinote, bet kas atsitiko? Jūsų raštelis mane tiesiog išgazdino, toks skubumas nelygi rašysena. Arba nuraminkite mane, arba galutinai įvarykite siaubą. Liusienai, labai svarbus įvykis, tarė dama, įsmeigusi į Liusieną tyrimą žvilgsnį. Danglaras šiąnakt išvažiavo. Išvažiavo? Danglaras? Kur? Nežinau. Kaip nežinote, tai jis visai išvažiavo. Turbūt 10 valandą vakarų su savo arkliais jis nuvyko iki Šarantono užkardos. Ten jo laukė pakinkyta pašto karieta, jis sėdo į ją su savo liokajum, pasakęs mūsų vežėjui, kad važiuoja į Fontainebleau. Kažiai patinka, o jūs sakote, palaukite draugę mano, jis man paliko laišką. Laišką? Taip, skaitykite. Ir baronienį ištiesi Debre atlištą laišką. Prieš pradėdamas skaityti Debre kiek pagalvojo, tarsi būtų norėjęs įspėti, kas jame parašyta, arba greičiau, kad ir kas jame būtų parašyta, apsispręsti iš anksto. Po valandėlis jis matyt kažką sugalvojo ir pradėjo skaityti. Štai kas buvo tame laiške sukėlusiame poniai Danglar tiek samišių. Gerbiamoji ir ištikimuoji žmona. Debre nejučiom staptelėjo ir pažvelgė į baronienę, kuri buvo išraudusi kaip vėžys. Skaitykite paragino ji. Debre ėmė skaityti toliau. Kai gausite šį laišką, jūs jau nebeturėsite vyro. Per daug nesijaudinkite, jūs neturėsite vyro, kaip neturite dukters, kitaip sakant, prieš mano akis jau vingiuos vienas iš 30 ar 40 kelių, kurie veda iš Prancūzijos. Jūs laukite, kad pasiaiškinčiau, o kadangi esate supratinga moteris, tai aš taip ir padarysiu. Tad klausykite. Šiandien iš manęs buvo pareikalauta sumokėti 5 milijonus ir aš juos sumokėjau. Beveik tučto jau vėl buvo pareikalauta tokios pat sumos. Mokėjimą atidėjau rytojų ir šiandien išvykstu, norėdamas išvengti to rytojaus, kuris man būtų labai nemalonus. Jūs tai suprantate, tiesa gerbiamoji ir neįkainuojamoji žmona. Sakau, suprantate, nes jūs žinote mano reikalus neblogiau už mane. Žinote juos net geriau negu aš – nes jei kas paklaustų, kur dingo gera pusė neseniai dar gana padoraus mano turto, aš nemokėčiau į tai atsakyti, o jūs, esu tikras, gana nesunkiai spręstumėte šį uždavinį. Moterys turi neklystančią uoslę, pačių išgalvota algebra joms padeda išaiškinti bet kokį stebuklą. Aš žinojau tik savo skaičius ir tą dieną, kai jie mane apgavo, pasijutau absoliučiai nieko nesuprantas. Gerbiamauji, Ar jūs kada nors džiaugėteis, jog aš smunku taip greitai? Ar jūs bent kiek akino lydomi mano aukso luitai? Prisipažįstu, aš mačiau tik ugnį. Tikėkimės, kad jūs pelenuose sugraibėte ir truputėlį aukso. Su šia godžiančia viltimi aš ir palieku jūs gerbiamoji ir išmintingoji žmona. Ir mano sąžinį nei kiek nepriekaištauja, kad jūs palieku. Jūs turite draugų, minėtus pelenus ir aukščiausią palaimą laisvę, kurią skubu jums gražinti. Vis dėlto gerbiamoji, gal man bus leista tarti keletą intimių žodžių. Kol tikėjausi, kad jūs stengiateis mūsų namų labui, mūsų dukters geroviai, aš filosofiškai užmerkdavau akis, bet kadangi tuos namus jūs pavertėte griuveisiais, aš nenoriu būti pamatų svetimam turtui. Aš jūs paėmiau turtingą, bet ne itin gerbiamą. Atleiskite už atvirumą, tikiuosi, kad kalbu tik su jumis vieną, todėl nematau reikalų ką nors gražinti. Aš didinau mūsų turtą, kuris 15 metų be paliauvos augo, kol neaiškius ir man pačiam nesuprantamus bėdus užgriuvo mane ir viskas nuėjo vėjais, nors drąsiai galiu pasakyti, jog aš nieko nekaltas. Jūs, gerbiamoji, stengiateis didinti tik savo pačiaus turtą ir esu tikras, jums tai pavyko. Taigi palieku jūs tokią, kokią paėmiau turtingą, bet neįtin gerbiamą. Sudie. Nuo šios dienos ir aš pradėsiu rūpintis tik savimi. Patikėkite, aš labai dėkingas jums už pavyzdį, kuriuo būtinai seksiu. Jūsų atsidavęs vyras, baronas Danglaras. Baronienė nenuleido nuo debre akių per visą ilgą ir slogų skaitimą. Visi žinojo, kad jis sugeba tvardytis, bet ponė Danglar pastebėjo, jog Liusienų veidas keletą kartų pasikeitė. Baigęs, jis pamažu sulankstė popierių ir vėl susimastė. Na ką, su lengvai suprantamu nerimu paklausė ponė Danglar. Ką, ponė? Nesamoningai pakartojo Debre. Ką jūs manote apie tą laišką? Manau, kad Danglaras kai ką įtari, ponė. Taip, žinoma, bet negi tik tiek jūs turite man pasakyti? Aš jūsų nesuprantu? Lediniu balsu atsakė Debre. Jis išvyko, visai išvyko, išvyko ir niekomet nebegrįž. Baronienė, netikėkite tuo, tarė Debre. Ne, tikrai nebegrįž, aš jį pažįstu, tas žmogus nepalenkiamas, kai paliečiami jo interesai. Jeigu jis būtų manęs, kad aš galiu būti jam naudinga, būtų įsivežęs ir mane. Jis paliko mane Paryžiuje, vadinasi, buvo numatęs su manimi įsiskirti. Taigi mudu įsiskiriame galutinai ir aš laisva visam laikui, pridūrė ponė Danglar maldaujančių balsų. Bet į neramų klausimą, kuris slipėjo jos žvilgsnį ir širdyje, Debre nieko neatsakė. Tai kaip? Targi pagaliau jūs tylite? Aš galiu paklausti jūsų tik vienu, ką ketinate daryti. To paties aš norėjau jūsų paklausti, drebančią širdimi tarį ponę Danglar. Jūs prašote mane patarti? Taip, patarti, atsakė baronienė ir jai suspaudė širdį. Tuomet šaltai prabilo Debre, aš jums patariu pakeliauti. Pakeliauti, sušnipždėjo ponė Danglar. Žinoma, nuo Danglarų jūs turtinga ir visiškai laisva. Man rodus po dvigubo skandalo, kai panelės eženį vestuvės iširo ir Danglaras dingo, jums būtinai reikia išvykti iš Paryžiaus. Labai svarbu, kad visi žinotų, jog jūs pamesta – ir manytų, jog esate neturtinga. Subankrutavusio vyro žmonai niekas netleis prabangaus ir svečiams plačiai atidarytų namų. Visai užteks, jeigu liksite Paryžiuje, dar kokias dvi savaitės ir paimanuosite visiems, kad danglaras jūs pametė, papasakosite savo geriausioms draugėms, kaip tai įvyko, o jos išnešiaus paskalas po miestą. Paskui išsikelsite iš savo rūmų, paliksite ten deimantus, atsisakysite jums priklausančio turto dalies, ir tada visi šlovins jūsų nesavanaudiškumą, kels jūs į padangęs. Tada visi bus tikri, kad vyras jūs pametė ir visi manys, jog likote be grašių. Tik aš vieną žinau jūsų finansinę padėtį ir esu pasirengęs, kaip sažiningas kompanionas, duoti jums ataskaitą. Išbliškusi parblokšta baronienė klausėsi jų kalbos su neapsakomu siaubu ir neviltim, o Debre buvo visiškai ramus ir abejingas. Pamesta, pakartojo ji, Teisybė sakot, pamesta. Visiems bus aišku, kad aš pamesta. Tai buvo vieninteliai žodžiai, kuriuos ta moteris, tokia išdidi ir taip karštai mylinti, atsakė Debre. Užtat jūs turtinga, net labai turtinga, tarė Debre, traukdamas iš portfelių kažkokius popierius ir dėdamas juos ant stalo. Pone Danglar žiūrėjo tylėdamas, stengdamasi nuraminti smarkų širdies plakimą ir sulaikyti iš akių besiveržiančias ašaras. Vis dėlto orumas nugalėjo, nors ją ir nepavyko sutramdyti besidaužančių širdies, bet ji neišlėjo nei vienos ašarus. Pone, kalbėjo Debre, mudu pasidarėme kompanijonai maždaug prieš pusmetį. Jūs įnešite šimtą tūkstančių frankų, tai buvo šių metų balandžio mėnesį. Gegužiais mėnesį prasidėjo mūsų operacijos. Tuomet pelnėme 450 tūkstančių frankų. Birželio mėnesį pelnas išaugo iki 900 tūkstančių, Liepos mėnesį prie jų pridėjome dar 1 700 tūkstančių frankų. Atsimenate, tai buvo Ispanijos bonų mėnuo. Rūpjūčio mėnesio pradžioje praradome 300 tūkstančių frankų, bet apie vidurį išlyginome pelną ir mėnesio pabaigoje atsirevanšavome. Aš suvedžiau sąskaitas nuo gegužės mėnesio iki vakar dienos. Mes turime 2 milijonų 400 tūkstančių frankų aktyvą, vadinasi po milijoną 200 tūkstančių kiekvienam. Dabar, toliau kalbėjo Debre tvarkingai ir ramiai, kaip tikras biržos makleris versdamas savo užrašų knygeliais lapus, mes dar turime 80 tūkstančių frankų procentų nuo sumos, kuri iki šiol buvo mano rankose. Iš kur tie procentai pertraukė baronieniai? Juk jūs tų pinigų niekada neleidote į apyvartą. Atsiprašau, ponė, šaltai atsakė Debre, aš turėjau jūsų įgaliojimą leisti juos į apyvartą ir pasinaudojau tuo įgaliojimu. Taigi jums tenka 40 tūkstančių frankų iš procentų ir 100 tūkstančių pagrindinio kapitalo. Iš viso jums priklauso milijonas 340 tūkstančių frankų. Už vakar ponę aš pasirūpinau paversti jūsų dalį grinais pinigais, tarsi nujausdamas, kad netrukus teks su jumis atsiskaityti. Jūsų pinigai yra čia, pusė banknotais, pusė čekiais. Jie iš tikrųjų čia, nes mano namai netrodė pakankamai saugus, notarai nemoka tylėti – o nekilnojamas turtas reikia dar garsiau už notarus. Pagaliau jūs neturite teisės nieko pirkti ir nieko turėti be bendro santokinio turto. Todėl aš ir saugojau tą sumą. Nuo šiandien tai vienintelis jūsų turtas, jis yra slaptoje dėžutėje štai šioje spintoje. Kad būtų patikimiau, aš ją įtaisiau pats. Taigi, toliau kalbėjau Debre iš pradžio atidarydamas spintą, o paskui ir dėžutę, Štai 800 banknotų po 1000 frankų. Kaip matote, jie panašūs į staurą albumą. Prie jų pridedu 25 tūkstančių frankų rentaus kuponą. Lieka dar 110 tūkstančių frankų. Štai čekis mano bankininkui, o kadangi mano bankininkas ne danglaras, tai galite būti rami. Čekis jums bus apmokėtas. Pone Danglar mašinaliai paėmė čekį, rentos kuponą ir pluoštą banknotų. Išdėliotas čia ant stalo milžiniškas turtas atrodė menkniekis. Sausomis akimis, bet plyštančia nuoslopinamus raudau širdimi, ponė Danglar įsikišo banknotus į rankinuką, rentos kuponą bei čekį į piniginę ir stovėjo išbliškusi be žadį, laukdama švelnaus žodžio, kuris paguostų ją dėl to, kad ji tokia turtinga. Bet ji bergždžiai laukė. Dabar, ponė, tarė Debre, Jūs puikiai aprūpinta, turite maždaug 60 tūkstančių metinių pajamų, o tai labai daug moteriai, kuri bent metus dar netidarys savo durų svečiams. Jūs galėsite tenkinti visas užgaidas, kokius tik ateis jums į galvą. Bet to, jeigu jūsų dalis jums atrodys per maža palyginti su tuo, ko netekote, galite imti iš mano dalies, aš pasiruošęs žinoma kaip paskolą, pasiūlyti jums viską, ką turiu, tai yra milijoną 60 tūkstančių frankų. Ačiū, ponė atsakė baronienė. Jūs pats suprantate, kad aš turiu kur kas daugiau, negu reikia vargšiai moteriai ketinančiai bent ilgą laiką nesirodyti aukštuomenėje. Debrė iš pradžių nustebo, bet tu jau susivaldė ir mostelėjo ranka, tarsi norėdamas mandagiai pasakyti, kaip savo norite. Pone Danglar galbūt vis dar kažko tikėjusi, bet pamačiusi atsainų debrė mostą ir nenuširdų žvilgsnį, o paskui žemą nusilenkimą – po kurio stojo reikšminga tyla, ji pakėlė galvą, atidarė duris ir be pykčio, bet rankimusi, tačiau ir nesviruodama nubėgo laiptai žemyn, nesiteikusi nei linktelėti vyriškiui, kuris jai leido taip išeiti. Niekai, tarė Debrė ją išėjus. Visa tai vien gražų žodžiai, ji liks savo namuose, skaitys romanus ir, negalėdama lošti biržoje, loš kortomis. Pasigimęs užrašų knygutę, jis vėl pradėjo labai kruopšiai braukyti išmokėtas sumas. Man lieka milijonas šešiasdešimt tūkstančių frankų, tarė jis. Kaip gaila, kad mirė panelė de Vilfor. Būtų buvusi man labai tinkama žmona. Ir flegmatiškai, kaip visuomet, ėmė laukti, kol praeis 20 minučių nuo ponios danglar išvažiavimo, kad galėtų išeiti ir pats. Per tas 20 minučių pasidėjęs prieš save laikrodį, Debre suvedinėjo sąskaitas. Smalsus velniukštis, kurį geriau ar blogiau būtų sukūrusi kiekviena drasi vaizduoti, jeigu lesažas nebūtų visų nurungę savo šedevru asmodėjum, nukeliančių namų stogą ir besiruošiančių žvilgtelėti vidun, būtų pasigėrėjęs keistų reginių, jeigu būtų nukėlęs mažų namų Saint-Germain de prie gatvėje stogą tuo metu, kai Debre buvo įsigilinęs į skaičius. Virš kambario, kuriame Debre pasidalijo su pone Danglar pustrečių milijonų, buvo kitas kambarys, kurio gyventojai taip pat mums pažįstami ir suvaidino gana svarbu vaidmenį mūsų nupasakotose įvykiuose. Todėl mums turėtų būti įdomu vėl su jais pasimatyti. Tame kambaryje buvo Mercedesa ir Alberas. Mercedesa per pastarąsias dienas labai pasikeitė, bet ne todėl, kad turtingomis dienomis būtų puikavusius ryškę prabangą – ir pasidariusi net pažįstama, kai tik apsivilko kuklesnę suknelę. Ne todėl, kad būtų įpuolusi į tokį vargą, kai žmogus priversas rengtis skurdo drabužių. Ne, Mercedesa pasikeitė todėl, kad jos akys nebespindėjo, lūpus jau nebesišypsojo, o įkyrios slogios mintys kausti kadaise tokį guvų jos protą ir slopino kalbos grakštumą. Neskurdas prigesino Mercedesos prūtą, ne dėl sielos menkumų slėgi ją neturtas. Palikusi įprastus sluoksnius svetimoje aplinkoje, kurią pati pasirinko, Mercedesa dar nesusigaudė ir jautėsi kaip žmogus iš ryškiai apšvieslaus meniais, staiga patekęs į tamsą. Mercedesa buvo panašiai karalienę, kuri iš rūmų persikėlė į lūšną ir nepažįsta savęs, žiūrėdama į čiužinį, pakeitusi jai pūkų patalą ir į molinį ąsotį, kurį pačiai tenka atsinešti ant stalo. Iš tikrųjų, puikioji katalonė arba, jei norite, kilnioji grafienė netekų savo išdidaus žvilgsnio ir žavingo šypsenos, nes aplink save matė tik liūdnus daiktus, kambarį išlipinta pilkais popieriais, kuriuos taupų šeimininkai tyčia pasirenka, nes netaip greitai tepasi – Plikas akmeninės grindis, neskoningus baldus, traukiančius į save akis ir dėmesį į tariamus prabangaus skurdumo. Žodžiu, visa, kas erzina akis, pripratusias prie elegantiškumo ir harmonijos. Pone de Morser gyveno čia nuo taus dienos, kai paliko savo rūmus. Nuo amžinos tylaus jai svaigo galva, nelyginant keleivį, priejusiam prie bedugnės krašto. Pamačiusi, kad Alberas nuolat žvilgčioje į ją, stebėdamas jo savijautą – Ji išmoko šypsotis tik lūpomis, bet ta sustingusi šypsena, nenutvieksta švelnaus akių blizgesio, buvo panaši į atspindimą šviesą netekusią gaivinančių šilumos. Alberas taip pat buvo prislėgtas ir nesmagus, jį varžiai prabangaus liekanos trukdančius jam priprasti prie naujaus padėties. Jis būtų norėjęs išeiti iš namų be pirštinių, bet rankos buvo per daug baltus – Būtų norėjęs vaikščioti pėščias, bet jau bateliai pernelyg smarkiai blizgėjo. Ir vis dėlto šios dvi taurios išmoningos būtybės, neatskiriamai susietos motinos ir sūnaus meiliais ryšiais, išmoko suprasti vieną kitą be žodžių ir apseiti be ilgų kalbų, neišvengiamo net tarp artimų draugų, kai jie susiduria su materialiniais mūsų gyvenimo pagrindais. Žodžiu, Alberas galėjo pasakyti motinai jos neišgazdindamas – Mama, mes nebeturime pinigų. Mercedesa niekuomet nebuvo mačiusi tikro skurdo. Jaunystėje ji dažnai sakydavusi esanti neturtinga, bet tai visai kas kita. Neturtas ir skurdas – sinonimai, tarp kurių gili praraja. Gimtinėje Mercedesai reikėjo daug ko, tačiau daug ko ji ir turėjo. Tinklai sveiki žuvis spurda ant kranto, o spurda žuvis yra siūlų tinklams adyti. Kai nėra draugų, o yra tik meilė, neturinti nieko bendra su materialiniu gyvenimu smulkmenomis, galvojama tik apie save ir atsakoma tik už save. Kad ir nedaug ką turėdama Mercedese, visko dausniai dalydavosi su visais, o šiandien nieko neturėdama ji privalėjo galvoti apie du. Artinusi žiema, kambaryje pilkomis sienomis jau buvo šalta, o Mercedese neturėjo kuo pasikurti – Tuo tarpu, kai grafienys de Morser namus nuo prieškambario iki buduarų šildė šimta vamzdis kaloriferis. Ji neturėjo nei skurdžiausios gėlytės, o anksčiau jos kambarė tiesiog skendo retų rūšių auksų vertinamuose gėlėse. Bet ji turėjo sūnų. Galbūt perdėtų pareigų supratimo egzaltacija iki šiol jos laikė aukštybėse. Egzaltacija panaši į entuzijazmą, o entuzijazmą žmogų daro nejautrų žemiškiams dalykams. Bet pirmoji egzaltacija užgeso ir iš sapnų šalies pamažu reikėjo leistis į realų pasaulį. Po daugelio pokalbių apie idealus atėjo laikas šnektelėti apie kasdienybę. Mama, kalbėjo Alberas kaip tik tuo metu, kai ponė Danglar leidosi laiptais, suskaičiuokime savo turtus. Man reikia žinoti, kiek jų turime, kad galėčiau susidaryti planą dėl ateities. Bendra suma nulis, tari Mercedesa karčiai šypsaudamas. Ne, mama, suma 3000 frankų ir aš manau, kad mes puikiai už juos įsikursime. Vaikuti, atsiduso Mercedesa. Mieloji mama, tari jaunuolis, Deja, pakankamai esu išvaistęs jūsų pinigų, kad žinočiau jų vertę. 3000 frankų labai daug – Ant sausumos aš pastačiau žavingą amžinai gero gyvenimo rūmą. Tu jokauji, mano draugė, pagaliau argi mes priimame tuos 3000 frankų, rausdama paklausė Mercedesą. Man rodos, šitai jau nuspręsta, tvirtai pareiškė Alberas. Mes juos priimame, juo labiau, kad jų dar neturime, nes, kaip žinote, jau užkasti Marselyje nedidelėme sode prie namo Mejanų alėjose. Už 200 frankų mudu nuvyksime į Marselį, pridūrė Alberas. Už du šimtus frankų, nustebo Mercedesa. Ką tu šneki, Alberai? Taip, aš teiravausi diližanų stotyje, garlaivių kontoroje ir viską apskaičiavau. Jūs užsisakote vietą iki šalono pašto karietoje. Tikrai, matote, jūs keliausite kaip karalieniai. Alberas paėmė plunksną ir surašė. Karieta 35 frankai. Iš šalono į Lioną garlaivių 6, iš Lijono į Avinjoną garlaivių 16, iš Avinjono į Marselį 7, kelionys išlaidos 50, iš viso 114 frankų. Sakysime 120, pridūrė Alberas šipsaudamasis. Koks aš dosnus tiesa, motute. O tu, vargšas berniuk, aš, jūsgi, matote, pasilikau 80 frankų. Vyrų nereikia tiek patogumų, bet to aš juk patyręs keliautojas. Nuosavą karietą ir su liokajum. Visaip matute. Gerai, tari Mercedesa, bet kur tie 200 frankų? Štai jie ir dar 200. Už 100 frankų pardaviau savo laikrodį ir už 300 brelokus. Tik pagalvokite, brelokai tris kart brangesni už laikrodį. Sena istorija, tai, kas nereikalinga, visuomet brangiau negu tai, kas būtina – Dabar mes turtingi, vietoje 114 frankų, kurių jums reikia kelionį, turėsite 250. Bet mes dar skolingi čia. 30 frankų juos aš moku iš savo pusantro šimto. Susitarkime, o kadangi man kelionį tai reikia 80 frankų, tai aš skęsiu prabangoje. Bet tai dar ne viskas. Ką jūs pasakysite, motute? Iš mažos užrašų knygutės auksiniais viršeliais – Gal tai buvo senų laikų įnoris, o gal švelnus atminimas paliktas vienos iš paslaptingų, šydu apsigaubusių nepažįstamųjų, ateidavusių pas jį pro mažuosius vartelius, Alberas išėmė tūkstančio frankų banknotą. Kas čia? paklausė Mercedesą. Tūkstantis frankų, mama. Tikras tūkstantis frankų. Iš kur jie? Paklausykite, mama, ir nesijaudinkite. Alberas atsistojo, priejas pabučiavo motiną į abus krustus ir ilgai žiūrėjau į ją. Jūs net nežinote, mama, kokia jūs gražuoliai, tarė Alberas ir jo balse buvo girdėti didelį sūnaus meilį. Jūs gražiausia, tauriausia moteris visame pasaulyje. Brangus vaikeli, tarė Mercedesa, veltui mėgindama sulaikyti tryštančias ašaras. Garbė žodis, jums betrūko pasidaryti nelaimingą, kad mano meilė virstų dievinimu. Kol turiu sūnų, tol nesu nelaiminga, tari Mercedesa, ir nebūsiu nelaiminga, kol jis su manim. Taip, pritarė Alberas, bet čia ir visa bėda. Atsimenate, kaip mudu susitarėme. Argi mes dėl ko nors susitarėme, paklausė Mercedesa. Taip, susitarėme, kad jūs gyvensite Marselyje, o aš vyksiu į Afriką – kur vietoje įsižadėtos pavardės išgarsinsiu tą, kurią pasivadinau. Mercedes atsiduso. Taigi nuo vakar dienos aš įstojau į armiją, toliau kalbėjo Alberas, droviai nuleidęs akis, nes pats nenumanė, koks garbingas tas jo nusižeminimas. Pagalvojau, kad mano kūnas priklauso man ir aš galiu jį parduoti. Nuo vakar dienos pavaduoju kitą žmogų. Aš parsidaviau, kaip sakoma, pridūrė jis mėgindamas nusišypsauti, bet mano manimu brangiau negu esu vertas, už 2000 frankų. Tai šitas tūkstantis, sudrebėjusi paklausė Mercedesa, pusiai sumaus, kitą pusę gausiu po metų. Mercedesa pakėlė akis į dangų su tokia išraiška, kokius niekas nepajėgtų nusakyti ir dvi ašarus ir susijaudinimo pakibusios ant blakstienų tyliai nurėdėjo jai per skruostus. Jo kraujo kaina, sušnipždėjo ji. Taip, jeigu žūčiau, juokdamas įstarė Alberas. Bet būkit tikra, motute, aš ketinu kaip reikiant ginti savo kailį. Dar niekada taip netruškau gyventi kaip dabar. Dieve mano, atsiduso Mercedesą. Antra vertus, kodėl jūs manote, kad aš žūsiu? Argi Lamorisieras, tas pietų nejus žuvo? Argi Šangarnie žuvo? Argi Bedo žuvo? Argi Morelis, kurį mes pažįstame, žuvo? Įsivaizduokite, kaip jūs džiaugsiteis motolė, kai atvyksiu pas jūs su įsiuvinėta uniforma. Pareiškiu jums, kad aš su ją atrodysiu puikiai ir kad pasirinkau raitelių pulką tik dėl puošniaus uniformos. Mercedesa atsiduso, nors ir stengiasi šipsotis. Ši šventa moteris kankinosi, kad visas jų dviejų aukos sunkumas užgulė jau sūnaus pečius. Taigi, matute, kalbėjo Alberas, Jūs jau turite keturis su trupučiu tūkstančius frankų. Iš tų pinigų gyvensite savo be vargo dviejus metus. Tu taip manai, paklausė Mercedesa. Tie žodžiai išsprūdo grafieniai su atviru skausmu ir Alberas gerai suprato, ką jie reiškia. Jam sugėlė širdį ir paėmęs motinos ranką, jis švelniai ją paspaudė sakydamas. Taip, jūs gyvensite. Gyvensiu, sušuko Mercedesa, bet tu neišvažiuosi tiesa, sunelį. Išvažiuosiu, mamą. Ramiai ir tvirtai atsakė Alberas. Jūs per daug mane mylite, kad verstumėte gyventi šalia jūsų tuščią ir beprasmišką gyvenimą. Be to aš jau pasirašiau sutartį.